alla tafraha baina yadayhi in kana mahmuman asifurahi mbele ya mumewe ikiwa mume wake mahmumu ana mazonge ana matatizo ana mashakil yeye ndo kwanza anacheka amwambie na bado na bado kwa cheka halo unasema hivyo halo ya Mwinyi, kitu kama hivyo. Mume ana mambo anamtatiza kadha wa kadha, yeye anafurahia kabisa, kana kwamba si mwenza wake huyu, kana kwamba ni adui anaishi naye katika nyumba hii. Yawaje wafurahishwa na matatizo yangu? Yawaje alafu wewe ya mimi? Yawaje? Lakini kadhalika katika haki za wanaume juu ya wanawake, wanawake wawaridhie waume zao na wakinai kwa kidogo wanachokipata wa mizao na wakinai kwa kile kidogo wanachokipata wanawake wa wema waliotangulia huko nyuma mmoja wao alikuwa akimwambia mumewe pale anapotaka kutoka nyumbani kwake anamwambia iyaka wa kasbal haram na kutahadharisha mume wangu huko uendako na machumo ya haramu ole wako mume wangu na machumo ya haramu fa inna nasbiru ala ljui sisi uwezo wa kuvumilia njaa tunao wala nasbiru ala nar lakini hatuna uwezo wa kuvumilia moto wa jahannam kwa hiyo tutakinaye kwa utakachokuja nacho cha halali hata kama kidogo hawa ndo wanawake bora hawa ndo wanawake mtume anawasifia kwamba dunia mataa wa khairu mataiha almar'atu salihah dunia ni starehe na bora au na kheri za starehe za dunia upate mwanamke mwema kama huyo kile mwingine anataka mali tu kwa njia gani hajui yeye anataka hela sema anataka hela ni mambo kuolewa na mama mwanamume na unaanza naye kuchuma matatizo matupu oleweni watu ambao tayari wameshapiga hatua na watu wanazungumza mambo kama hayo ya kibuzi au mtu anamshakiza mume wake kuna chumo la haramu mume wangu sasa hivi kuna chumo la, la halali liko wapi chumo la halali watu wote wanakula haramu nenda kaleta hela bwana wewe acha mambo yako haya lakini kadhalika katika nasiha za wanawake wanatakiwa wawachelee na kuwahofia majirani zao wabaya ambao yuthirnaha ala zawjiha wanampandisha chuki na mori dhidi ya mumewe wako majirani eh, wana ujirani mbaya wanawaharibu wake za watu ya ima aa, eh, kuwa ni makuadi kuwa kuwadia kwa wanaume wengine wa ima kuwaharibu tu maisha yao na mume wake mwanamke anaanza kuwanunda kuna misimamo ameshapewa na jirani yake kwamba anakuchezea huyo tu ala kupotezea muda wako tahadhari juu ya wanawake kama hao ambao wanaweka bughdha na chuki baina yako na mume wako wanamshusha daraja lake mbele yako tahadhari alafu mwisho kabisa nasaha za alimamu al-Jawzi rahimahullah taala akiwanasihi wanawake waliopata waume wazuri kwamba ewe mwanadada wa kiislamu uliyepata mume mwema mume mzuri mwema kitu gani atakikana ukizingatie nasiha za alimamu al-Jawzi rahimahullah anasema wayambaghi lilmarati laqila na inatakikana kwa mwanamke mwenye akili idha wajadat zawjan salihan yulaimuha akimpata mume mwema anayenasibiana naye anayeendana naye antajtahida fi mardhati ajitahidi katika kumridhisha watatajannaba ma yuudhihi ajiepushe na yale yote atakayomuudhi mume huyo fa innaha mata adhatuhu kwani hakika mwanamke huyo pale atakapomuudhi mume wake au taarradat lima yakrahu au akalifanya jambo litakalomkera mume wake au jaba dhalika malalatahu hilo litampelekea eh, kupata kupatwa mwanamume yule na hali ya kuchoka litazalisha suala la mume kumchoka wabaqiya dhalika fi nafsihi na hilo litabakia kwenye nafsi yake huyo mwanamme analo kwenye moyo wake ana jambo lake farubama wajada fursatan huenda akaja akapata fursa nyingine fatarakaha akamwacha mwanamke huyo anayemchoshachosha chosha au athara ghairaha alaiha au akampa kipaumbele mwingine dhidi yake akamwongezea mke mwingine na haya haya yanasemwa kwa mwanamme aliyepata mwanamke mwema tumeelewana vizuri eh? Kwa hiyo kwa hapo tumemaliza uh, haki za mwanamme zilizo juu ya mwanamke, ziko juu ya shingo za wanawake. Haki hizo wazisimamie kwa yale ambayo ameandika ameyasema na yakaandikwa ya al-Allama al-Usuli Sheikh Ruhaili hafidhahu Allah Ta'ala wa wafaqahu. Naam, anasema hafidhahu Allah Ta'ala haqu zauja, haki za mke zilizo juu ya shingo ya mume, kwamba mwanamme anatakikana azichunge haki hizi za mke wake. Anasema wafaqahu Allahu taala, inna zauja rubanu safina, hakika mume ndiye rubani wa safina nahodha wa jahazi, mwendeshaji wa chombo hicho, walqayimu ala albayt na ndiye msimamizi anayeisimamia nyumba. Wa kama anna lahu huquqan, na kama vile ambavyo yeye ana haki zake zilizo juu ya shingo ya mwanamke fa inna alayhi huquqa bas kadhalika juu yake kuna haki za wengine haki za wanawake aa, eh, au haki za mke na yeye kadhalika amebebeshwa juu ya shingo yake kama ilivyokuja hadith wa inna lizawjika alayka haqqan anaambiwa Abdullah ibn Amr ibn al-As hadithi imepokea al-Imam al-Bukhari na Muslim tulishazungumza historia yake au au habari yake hadithi hii alipokuwa ameozeshwa am Abdullah na baba yake mzee Amru mwanamke wa Quraysh alafu akawa hana habari naye kwa kuwa Abdullah bin Amri alikuwa ni katika almujiddina min alibada katika watu ambao wanabidii katika ibada katika safu ya masahaba ilikuwa lazima umtaje Abdullah bin Amr bin al-As kana min al fi al ibada kwa baba yake mzee Amr alipomwozesha akaogopa kwamba Abdullah kwa tabia yake yule mke tuliyomwozesha hana habari naye kwa hiyo akapita kumsalimia mkwewe vipi hali yako mkwe wangu vipi hali yako na mwenzako Abdullahi anataka kujua kuna nini kwa Abdullah sababu anamjua mwanawe hilo mwanamama wa sahaba radhiallahu anhu mkwewe mzee Amru akamwambia Abdullahi ni'ma al-abdu li rabbih ni mja mzuri aliyoje kwa mula wake lakini hajui kitanda chetu wala hajui shuka yetu hapa mshaelewa maana yake nini Abdullah anasema baba yangu akanifuata akanigombesha sana akanambia nimekuozesha binti mwenye nasab ya Quraysh umemtelekeza akaenda akamshtaki mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mtume akamwita abdullah au akaagiza abdullah aletu akawa anamhoji abdullah kutaka kujua taratibu zake za kiibada abdullah unafunga eh unafungaje abdullah nafunga kila siku Abdullah anasoma Qur'an eh anasoma Qur'an unaihitimishaje Qur'an anamwambia naihitimisha Qur'ani kila usiku chukua hao kwamba anafunga kila siku anahitimisha Qur'ani usiku mmoja juzu 30 anasoma usiku na kuswali kwa sababu ukisikia masahaba wanasoma Qur'ani manake wanaisoma kwenye kisimamo manake usiku kucha ni mtu wa swala na kisomo cha Qur'ani hana muda na mke basi labda mchana atafanya jimai mchana akaamka na somo huo ndio utaratibu wake kisa kirefu lakini mwisho mtume akambainishia kwamba ah, si sawa Abdullah Mola wako kweli ana haki kwako watoto wako watakuja kuwa na haki kwako wana haki zako zao kwako mkeo kwako ana haki mgeni wako akija ana haki nafsi yako pia ina haki kwako hapa anamwambia walizaujika wa inna lizaujika alaika haqa na mke wako ana haki juu yako wana haki zao hawa ziko juu ya shingo zetu sisi wanaume twatakiwa tuzitekeleze kwa kuna haki pia za mke kwa mume wake na alisema sahaba Salman al-Farisi radhiyallahu anhu kumwambia sahaba Abu Darda mbele ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia wali ahlika alaika haqa na mke wako ewe abu darda ana haki kwako faati kulla dhi haqin haqqahu mpe kila mwenye haki haki zake mtume anasikia yale maneno akasema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadaqa Salman amepatia amesema kweli Salman al-Farisi kwamba wanawake wana haki zao ziko juu ya shingo zetu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kujua kwake kwamba haki ziko mbili kuna ambaye anaweza akasimamia haki yake ite, itekelezwe haswa ipasavyo katika wanaume na wanawake ni nani ambaye anaweza akaisimamia haki yake ipasavyo mara nyingi kiumbile nani anayesimamia haki yake haswa ha? mwanamme na mwanamke anaweza akawa na anadhulumiwa tu kwenye haki zake si ndio sasa jambo hilo mtume akalitilia tahrij kwa Allah tabaraka wa taala kwamba wanaume watekeleze haki za wanawake kwa sababu hawa ni madhaifu na kwamba watakiwa wazitekeleze haki zao ipasavyo kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na amefanya hivyo kwa kuchelea udhaifu wa wanawake waliokuwa nao akasema in allahumma inni uharriju haqa dhaifaini haqa lyatimi wa haqa lmara na kokoteza ukubwa wa hatia ukubwa wa tukio ukubwa wa dhambi eh, wa yule ambaye atadogosha haki za wadhaifu wawili haki ya mwanamke akaipoteza au haki ya yatima hii ni hadithu sahihi imekuja bisanadin hasan amepokea alimamu nasai katika alkubra kutoka kwa abu shuraih al kutoka kwa mtume sala alaihi salam mtume ametia tahariji mkazo wa hatia kwa wanaume watakao aa, ah, kiuka kutekeleza ipasavyo haki za wanawake kwa sababu tu ya udhaifu wao amesema haqa dhaifain haki za madhaifu wawili Allah anazifanya tahariji hizo haki ya mwanamke na haki ya mayatima kwa tuchunge sana kuwadhulumu hawa wenzetu haki zao anasema wazauju almuslimu yataqarrabu ila Allah na mwanamme muislamu manake mume wazauju almuslim na mume muislamu yataqarrabu ila Allah anajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala biadai haqqi zawjatihi alayhi kwa kule kutekeleza haki za, za mke wake zilizo juu yake yeye mwanamume huyo akitekeleza haki za mke wake anajikurubisha kwa Allah anataka thawabu yuaddi haqqaha anamtekelezea mkewe haki zake kwa nini li'annahu ra'in 'alayha kwa sababu yeye mwanamume huyu ni mchunga juu yake mwanamke huyo وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم na kwa hakika ameshasema mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abdullah bin Umar kullukum ra'in nyote ni wachunga wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi na nyote nyinyi ni wenye kuulizwa juu ya vile mlivyopewa kuvichunga al-imamu ra'i kiongozi mkuu ni, ni, ni ra'i ni mchunga ah khalifa ni mchunga ah rais ni mchunga wa mas'ulun an ra'iyatihi na atakwenda kuulizwa juu ya aliyopewa kuwachunga warajulu ra'in fi ahlihi na mwanamme ni mchunga fi ahlihi kuwachunga wake zake wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi na yeye atakwenda kuulizwa juu ya wale aliopewa kuwachunga rawahu al-bukhari wal lafdhu lah wa muslim